Euskal Elkargoan turismoa arduradun eh, zira zu. Daniel, holtzomen diegunon, Daniel? Egunon. Beraz, aste ondaretik, joan den austiraletik, etxeratze manua emana dute, eh, zu turismo arduradun gisa, zer diozu erabaki hortaz? Bai, eh, informazio hori uh, erganezakiek asik uh, babakian uh, jakin Eh, hori da, puskat, uh, leporatzen, leporatzen dena dela uh, eh, ostalerak bereziki ez dutela demorarik uh, eh, sobera ukan uh, arra antolatzeko, eh, antolatzeko. Bon, gero, uh, gero biztan dena uh, uh, problematika hor dugu, covid hor da, eta Europa uh, osoan biztan dena uh, neurriak hartzen direla, eta gu ez girela kanpo uh, izaiten ahal, Eh, sanitario emaitzak uh, txarrak eh, ziren gerota gehiago departament moan, eta prefetak behaz uh, erabaki hori uh, hartu dugu. Ulertzen duzu beraz? Ba, olertzen dut, funtza olertzen dut, ara, baina formain aldetik, ega da horako gauzak uh, prestatu uh, behar direna, eta uh, aktore guziek ilan uh, entxeatu behar da, hobekiago horien prestatia. Nahiago Gero, gero ore, orenen aldetik eta abar, horiek uh, gehiago diskutatzen ziren berba, uh, eh, batzu eh, eta nik bat egiten dut heikilan, erreiten dute oren bat gehiago gauzak salbatzen al uh, zituela, erren abeita deden jateko manerak uh, izan dizten, eta ez behatzen tan, hola, uh, babatean jakitea eta gauzak moztia. Mm, ados, beraz, ados neurriak hartzeko, baina beste manera batez eginen zinukezuk. Hori da. Beti ere, turismoa zarturatzen bazira, golpe gogoga ostatu entzat, eta jate txentzat ere? Bai, hori, hori nuen erreiten zen, eta bon, golpe kolpe handi bat uh, okandute lehen uh, uaina izan delarik, eta hor berrize uh, bigarren kolpe bat uh, jasaiten, uh, jasaiten dute, jasaiten dugu, eta ez da bakarrik eh, turismoaren uh, afera, da gizartearen afera, zen eta ikusten dugu sozial mailako harremanak behar, uh, beharrezkoak uh, direla, eta, eta hor uh, giro berezibat uh, ezartzen du, eta bigarren kolpe horrek bai uh, ekonomikoki, bai sozialki ondorioak uh, ditu. Bo, ez da bakarrik ostatu eta jatetxeak, adibidez, eh, badakigu, barne kaldean turismoren dako doneiakoe bidea importantea dela, eta momentu eh, mugak etxiak edo erdi etxiak eh, direlarik, hori ere, eh, beraz, ez da on, hori aurre egiteko ere kalte ordainak edo pentsatuak dira, nola izanen da? Bai, hori egia uh, handi bat izan dela, hori uh, neguari buruz, uh, bon, ez da, ez da hain grabe, uh, grabe izan da, eh, biztan dena, udauntan, eh, Jakobe bidetan etzen eh, eh, jende handik, puntzean talde, taldearen turismoa egan ezake, egan ebita uh, uh, batzutan nahazketa hori egitea, ez du harrakastaik ukan, biztan dena, eta jendek ez zuten kompozelako uh, bidea, bidea egiten. Beaz, eh, bai hor, ere, uh, nahiz eta udauntan turismoa marxan izan den uh, mailan, bai talde, taldean turismo hori eta bereziki jondone eh, Jakoben eta bidetan, hor kolpe handi bat uh, hartua, izan da, Uh, gero, uh, ondotik nola egin eh, sustengu baten emaiteko hor, hor ere, uh, uh, zentralizatu hortan elementuak etortzen dira paisetik, eta hor ere laguntzak, uh, uh, frantzia estaduak, antolatzen edo antolatu behar ditu laguntza gehiago bai. Euskal Alkagotik ez beraz, ez da pentsatua? Eh, eskual elkarkotik ba, turismoa ekonomia mailan da. Erren mm. nahi baita eh, ekonomiako partaide edo aktore guztien uh, laguntza behar da pentsatu, baina orokorki eta ez baitez bada sail, sail ezberdinak hola, behar dugu pentsaketa orokor batukan, gogo eta orokor batukan aktore ekonomi guztientzat. Hmm. Etxeratze agindo, heldu da justu aurren bakantzetan, eh, bigarren bakantzan, badakigu eh, memento hori ere turismoaren dako importanta dela, eta mm, dena egin izan da, beraz bakantza horiek bultzatzeko, eta justu bakantza erditsutan emaiten, emaiten da etxeratze agindo hori, pixka bat eh, kontradiktorioa da ez? Bai, egia bai, da, egia da, baimena izan da e, eskualegira e, egiteko, eta gero e, gauzak zerratziak e, izan dira, bai hori hori azpan, behar da. Azpi marratu behar da ere zenbaki bat, e, eskualegian hoita hamasai e, e, bigarren etxe bizitzak badira, hoita hamasai mila etxe bizitzak badira, behaz e, kostaldean bereziki, biztan bera, e, eta hor ikusten da, babatian uh, tokiak lurraldea betetzen aldela. Eh? Uh, eta amasei mila uh, etxe bizitza, pentsatzen duzu uh, hiru edo lau jende uh, etortzen aldirela, eta babatian uh, ah, hor piskat uh, egia da, hor uh, uh, bazen beldura, Uh, babatian horiek betiak izan dizten, izan, bada, eh, izan da jende eh, kostaldean, doni banelo bereziki, uh, baina ez da uh, efetua izan, eh, eta hor... Hor ikusten dugu, eh, egia da, jendea etorri dela, baimena ukan duela, eta guna eta, eh, bestan dena, hemengo bizia, eh, ara... Eh, gelditua bezala. gelditua bezala, be, ba, bezala zela, eta hor, pentsatzen alda, egia da, prefetaren egiteko maneretan, badela, hor gauzak joiten ez bai. Eta fite-fite finitzeko, Daniel Hurtzomendi, ez baituko hastirik, prefetak berak eh, errandigu, eh, justuki Airbnb bezalako eh, egiturak eh, azkarki emendatu eh, direla, ordan, lehenik ea baduzun zuk eh, sifre hori, elkargo, elkargo arduradun gisa, eta zer diozu? Ordean, bi, bi horan, lehenu horan baitugu Airbnb zuelako eh, arremanak, Berek erraiten dute, uh, bon, eh, ez dela, prefetak errandikenak ez dela uh, zenbaki xuxenak, baina horrek beste galdera bat ekartzen du, da turismoan mailan eta bereziki uh, plataforma alokatze sistema hortan, uh, ez dela zenbaki ofizialisten eta bakizien bezala, uh, legiak uh, emekin ekin ino uh, da kontrentak ezartzea plataforma alokatzea, uh, horier uh, e, denak deklaratzeko, baina orain arte plataforma uh, e, pizu haundi horiek eta indartxu horiek uh, nahi dutena egiten dute. Ordean guk uh, nahi dugu obekio antolatu gure, gure elkargoan, eta behatoki, uh, bat behar dugu uh, ezari, eta bereziki, uh, bereziki gai hori buruz zen eta ari gira uh, turismoaren estrategia uh, eraikitzen, uh, herri guztien artian, eh, ara, eskoal osoan, eta hor, biztan dena, uh, ikusten dugu, badela, jokoan dien gain nagusietan, diagnostikoan, ikusten dugu, badugula, uh, eta baginakian biztan dena, uh, bagin, Airbnb bezalako plataformain eta uh, gai hori uh, lantu behar zena, zen eta badira tresnak. Eh? Obekio jakiteko nok ez duen uh, eh, egonaldi tasa uh, paatzen, nok ez dien deklatzen eta abar, eta hori buruz behar dugu uh, argitasun bat, zen eta turismoa bai, bainan etxe bizitzak eskua, eskualdunen, uh, dako ere bai. Erren ebeita hor horreka bat behar dela ukan, eta hor behatoki horren bidez, bi problematikak behar dira juntatu, zen eta uh, lehentasuna da uh, eh, eskoldunen etxe bizitza uh, segurtatzea. Daniel Altzomendi, esker mila gurekin izanik egoizuntan eta ondoko egunak arte. Bai, ondoko egunak arte,